سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة, وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين Poštovani slušalci, još uvijek govorimo o putevima i razlozima koji vode do dženneta. Dženneta koji je prostran koliko su prostrana nebesa i zemlja. Iz emisije u emisiju govorimo o ovim putevima i razlozima kako bismo inša Allahu koristili se od ovih riječi koje kažemo i koje čujemo i ako Bog da s Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom zadobili njegovu milost i ušli u njegov džennet kojeg je pripremio Allah subhanahu wa ta'ala za svoje bogobojazne robove. Allah subhanahu wa ta'ala molim da se okoristimo ovim riječima i da budemo od onih koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje u svojoj knjizi kaže za njih alladine jestemijuna al qavle fejettebijuna ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab oni koji slušaju govor i slijede ono što je najljepše u njemu to su oni koji su upućeni koji su na pravom putu i to su oni koji su razumni danas ćemo inshallah taala govoriti o i te kako važnom putu do dženeta o razlogu koji je neophodan na putu koji vodi do dženeta Allah subhanahu wa taala mnogo u svojoj knjizi spomnje ovaj put kao i njegov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam u svojim hadithima. Naprotiv, islamski učenjaci poput imama Ahmed ibn Hanbel alihi rahmetullah kažu da je ova stvar u vjeri, našoj vjeri islamu, toliko bitna i značajna kao što je bitna glava za tijelo. Pa da li može tijelo da živi bez glavi? Sigurno ne. Kao što rekao Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi mnogo spominje ovu osobinu mnogo spominje ovaj razlog koji vodi do dženneta i dakle čini ga Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi razlogom koji vodi sigurno do dženneta. I vjernici kada uđu u džennet, kada uđu kroz džennetske kapije, meleki će im čestitati na njihovoj nagradi koju su zaslužili od Allaha subhanahu wa ta'ala i hvali će ih spominjati po ovoj osobini. A koja je to osobina? Kaže Jalla Jalaluhu وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا I mi ćemo ih nagraditi džennetom i džennetskom svilom za njihovo strpljenje, za njihov sabor. Dakle, jedan od neophodnih puteva kojim moramo hoditi da bismo ušli u džennet, da bismo zadobili Allahu subhanahu wa ta'ala milost, jeste sabor, jeste strpljenje. postoje tri vrste sabora, tri vrste strpljenja. Prva vrsta strpljenja jeste da se čovjek, Allahu subhanahu wa ta'ala, rob, strpi na pokornosti. Da se strpi na pokornosti, da se strpi na namazu, postu, hađu, dobročinstvu, da se strpi dakle na svakom ibadetu kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala propisao mu i da se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala drage volje. Druga vrsta strpljenja, sabora, jeste da se čovjek strpi i ustegne od svega što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Dakle, od harama, od griha, da se ustegne od nemorala, od bluda, od konzumiranja alkohola, da se ustegne od gledanja u zabranjeno, da se ustegne od slušanja zabranjenog, da se ustegne od lošeg govora, zabranjenog govora. Dakle, da se, koliko je moguće, ustegne od svega onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. I treća vrsta sabora, treća vrsta strpljenja jeste strpljenje koje je neophodno da se nađe pri čovjeku kada ga pogode musibeti, kada ga pogode belaj, nevolje, iskušenja. Jeli, treba čovjek da se strpi i da se, nagrada, da se nada Allahovoj subhanahu wa ta'ala nagradi za svoje strpljenje kada ga pogode musibeti i teškoće onoj nagradi koju je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio samo za strpljive Kakva je to nagrada? Kaže subhanahu wa ta'ala naš uzvišeni gospodar وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون i obrado istrpljivi obraduj one koji su strpljivi. Kada ih pogodi musibet, kada ih pogodi nevolja, oni se strpe i kažu mi smo Allahovi i Allahu ćemo se vratiti. Čime da ih obradujemo? Kakva to njih čeka nagrada? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ulaika alaihim salavatum mir rabbihim wa rahme wa ulaika humul muhtadun Njima, tim koji se strpe, kada ih pogodimo sibeti i kada se zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala svjedoče da su od Allaha subhanahu wa ta'ala, da ih ne on stvorio i da će se njemu vratiti, takvima pripada lijep spomen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala takve svoje robove spomnje u najčasnijem društvu, spomnje kod svojih posebnih meleka i njima pripada Allahova milost i njima pripada upustvo, pripada uputa, to su oni koje Allah subhanahu wa ta'ala uputio. A da li ima nekoga od nas, od ljudi, da ga ne pogađaju iskušenja? Ima li nekoga da svakodnevno ne doživi nekakav musibet, nekakav belaj? Ima li nekoga od nas koji nije iskušan odlaskom neke od njegovih dragih, voljenih osoba sa ovoga svijeta? Ima li nekoga da ga ne zadesi bolest, da ga ne pogađa bolest ili neka druga nedaća svakako nema. Sve jedan od nas mora u toku svoga života da osjeti nekako iskušenje, da ga pogodi musibet, belaj, zbog toga sve jedan od nas je potreban da izgrađuje kod sebe ovu osobinu, osobinu strpljenja i sabura. Pogotovo, dakle, u onom trenutku kada nas pogodi nevolja. Kao što kaže Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, 'inda as inde al ula. istinu, sabr, strpljenje je potrebno kod prvog udarca, odma Dakle, kada ti dođe musibet, kada budeš obavijesten o odlasku neke tvoje drage, voljene osobe sa ovoga svijeta, neke bližnje osobe iz tvoje poruci ili naprotiv tvojeg bračnog druga, kada te doktor obavijesti o tvojoj teškoj bolesti, kada te obavijesti da tvoja bolest se proširila po tvome tijelu, da nema lijeka za tebe, obavijesti te da ćeš ubrzo otići sa ovoga svijeta, tada treba da se strpiš. Tada treba da se strpiš i da budeš zadovoljan Allahom subhanahu wa ta'ala odredbom. Allahu poslanika alaihi salatu wasalam kaže u svome hadisu kada se čovjek razboli Allah subhanahu wa ta'ala pošalje mu dva meleka i kaže im idite do moga roba i poslušajte šta to on govori onima koji ga obilaze, koji ga posjećuju, pa kako je njegovo ponašanje, šta govori. Pa meleki odu do tog čovjeka koji se razbolio i slušaju ga kako zahvaljuje Allah subhanahu wa ta'ala na njegovoj odredbi. Na onoj odredbi koju je propisao tom svom rabu. Pa se vraćaju i obavještavaju Allaha subhanahu wa ta'ala Allah, jalla jalaluhu, najbolje sve zna, obavještavaju ga u kakvom su stanju zadesili njegovog roba. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže mome robu, tom robu kojeg je zadesila bolest pripada ako ga usmrtim da ga uvedem u džennet ili ako ga izliječim, da mu njegovo tijelo zamijenim boljim tijelom. Dakle, da mu dam zdravlje nakon njegove bolesti i da mu oprostim, da mu oprostim njegove grijehe. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma bio je na putovanju. Plemeniti ashab zadesio se na putovanju kada mu je došla vijest da mu je preselio djete da mu je preselio sinu. Pa kako je to postupio ovaj plemeniti ashab? Je li počeo trgati svoju odjeću, udarati se po licu, čupati svoju kosu, je li počeo dizati svoj glas, naricati za svojim djetetom? Ne. Kada je čuo vijest da moj sin umro, da moj sin preselio, otišao s ovoga svijeta, zastao je. Sišao sa svoje jahalice i donio tekbir. Allahu ekber. Klanjao je dva rekata, a zatim, kada je završio, predao selam, rekao je inna lillahi wa inna ilaihi rađio. Mi smo Allahovi i Allahu ćemo se vratiti i postupio sam onako kako mi je naredio moj gospodar. Šta je to nama naredio naš gospodar? Kako da se nosimo sa nevoljama koje nas zadese? Allah Jalla Jalaluhu nam je poručio Ja ayuhal ladhina aminu sta'inu bis sabri vas sada inna Allahe ma sabiri. O vjernici, pomozite se strpljenjem i namazom. Doista Allah subhanahu wa ta'ala je sa onima koji su strpljivi. Poštovani gledalci, sin, ksjerka, dakle dijete, nije mala stvar. I nije to kao neko drugi. Dakle, odlazak takve osobe sa ovoga svijeta nije lahak. I to samo poznaje onaj koji je doživio. Onaj roditelj, otac ili majka koji su doživjeli odlazak svoga djeteta sa ovoga svijeta, to najbolje oni mogu shvatiti i dobro znaju da je sa njihovim odlaskom sigurno otišao jedan dio njih. Sigurno jedan dio njih je otišao i svaki roditelj bi poželio da ode on sa ovoga svijeta samo da njegovo dijete, samo da njegovo čedo ostane živi na ovom svijetu. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je rekao kada umre dijete nekog čovjeka, Allahovog groba, Allah subhanahu wa ta'ala kaže svojim melekima uzeli ste dijete moga roba, uzeli ste plod njegovog srca. Pa kažu meleki da. Melek smrti i njegove pomoćnici kažu da. Uzeli smo dijete tvoga roba. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala pita ih šta je rekao moj rob? Kako se ponio sa tom nevoljom koja ga je zadesila? Meleki odgovaraju rekao je inna lillahi o inna ilihi rađu. Rekao je mi smo Allahovi i njemu ćemo se vratiti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže sagradite mome robu kuću u džennetu i nazovite je kuća zahvale. Nazovite je kuća hamda, kuća zahvale. Ne recite niko nije pogođen musibetima, nevoljama, belajima kakvim smo mi pogođeni. Znajmo dobro da oni koji su živjeli prije nas bili su iskušavani mnogo većim iskušenjima nego što smo mi danas. Ejub, alihi salam, plemeniti poslanik Allaha subhanahu wa ta'ala, imao je mnogo imetka, imao je veliku porodicu, mnogo djece, bio je mnogo ugledan, lijepog izgleda, zdravog tijela, velike snage, sve je to izgubio. Sve je izgubio. Razbolio se teškom bolešću, nestalo je snage, nestalo je imetka, prijatelji ga ostavili. Sve je izgubio. što mu je ostalo? Ostao mu je jedino jezik ostao mu je jezik zdrav kojim se zahvaljivao Allahu subhanahu wa ta'ala i ostalo je razumno srce ubijeđeno u pomoć i izlaz od Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta mislite u takvom stanju? Koliko je Ejub alihi sram proveo? Koliko je proveo? Dan ili dva? Sedmicu ili dvije? Mjesec ili dva mjeseca? U takvom stanju, nepomičan, na postelji, Allahu poslanik Ejub alaihi salam proveo je 17 godina. Allahu akbar. 17 godina ne nepomičan na postelji. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna vajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awab. Mi smo ga našli strpljivim, izdržljivim, divan li on bio rob i mnogo se, mnogo se kajao. Zbog toga Allahu robe, strpi se na Allahu subhanahu wa ta'ala odredbi. Strpi se na činjenju pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i ustegni se od griha što je god moguće više. Znaj da strpljivima pripada nagrada i svako njihovo stanje u kojem se nađu pa se strpe sigurno će rezultirati boljim stanjem. Sigurno iz takvog stanja proizilazi samo dobro. Jer Allahov poslanik alihi salatu wa salam je rekao divan je primjer vjernika. Divan je primjer vjernika. I nijedan primjer primjer jednog drugog čovjeka nije takav. Ako ga zadesi blagostanje, on zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala na tom blagostanju, pa mu Allah dželle djelaluhu produži takvo stanje, produži mu takvo blagostanje. A ako ga zadesi belaj, ako ga zadesi nevolja, strpi se na toj nevolji, pa mu Allah subhanahu wa ta'ala nakon nevolje dadne olakšicu, jer Allah subhanahu wa ta'ala neće sastaviti dvije nevolje jednu za drugom. Allah subhanahu wa ta'ala na sudjem danu će reći inni jazaituhumu ljevme bima sabaru, ennehum humul faizun. Ja sam ih danas nagradio, na sudjem danu će Allah subhanahu wa ta'ala reći vjernicima koji su trpili na pokvornosti, trpili na ustezanju od griha i na Allahu subhanahu wa ta'ala odredbi Allah jale, kaže ja sam njih danas nagradio zbog onoga što su trpjeli na ovome putu. I doista su oni jedini istinski pobjednici. Također Allah subhanahu wa ta'ala kaže da strpljivima pripada posebna nagrada, neograničena nagrada, kada kaže innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. I u istinu samo strpljivi će dobiti neograničenu nagradu. Za sve jedan drugi ibadet vjernik dobiva nagradu od 10 do 700 puta, dok za strpljenje nema nagrade ograničeni. Nju poznaje samo Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, strpljenje na pokornosti, na činjenju pokornosti ibadeta Allah subhanahu wa ta'ala, strpljenje na ustezanju od grijeha onoga što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli i što njega subhanahu wa ta'ala srdi, ono što on mrzi, strpljenje na Allahu subhanahu wa ta'ala odredbi, neobhodan je put koji moramo hoditi da bismo zadobili Allahu subhanahu wa ta'ala milost i ušli u njegov džennet kojeg je on, subhanahu wa ta'ala, pripremio za svoje bogobojazne robove koji je prostran, koliko su prostrana nebesa i zemlja. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od njegovih iskrenih, strpljivih, izdržljivih robova, a on, naš uzvišeni gospodar, subhanahu wa ta'ala, kadar je da to učini. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallahum ala nabina Muhammadu, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya hisani wa taliban, خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع sayra السير innama, masraka hada sa'atun li zamani. Hiya جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بثاني وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن أنهارها في غير أخدود موج جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاء مفجرة وما للنهر من نقصان ولقد أتى ذكر اللقاء بربنا الرحمن في سور من القرآن وما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا تفصلت في الميزان وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني الأماني فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روى مسلم ببيان وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعته من أذنان كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلساني وهل لدى السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأماني يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا أين الإيمان هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضا وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان وعلى رسولك رب أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان